Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Salatu wasalam Rasulullah Muhammedu sallallahu alaihi wasallam Amma ba'd <clears throat> Iz hadisa, znači prošli put smo započeli temu <clears throat> sahiha, sahih vjerodosnog hadisa <clears throat> znači u sklopu podijeli hadisa na uh, hadisa ahad Haber Vahida, znači podijeli na one koji se prihvataju i oni koji se odbacuju. U slopu oni koji se prihvata, rekli da ima, četiri vrste. Znači, vjerodostojan sam po sebi, vjerodostojan uh, na osnovu drugih hadisa, da dobar sam po sebi i dobar na osnovu drugih hadisa. <clears throat> E, znači, i počeli smo da govorimo o vjerodostojnom hadisu, spomenuli smo njegovo značenje u jeziku, i e, njegovo terminološko značenje. Spomenuli smo onih pet šartova e, koji su jako bitni, on se i naučiti. Znači ova, ovaj dio nauke se on se ne mijenja, to se neće mijenja do sudnjeg dana. I on se treba naučiti, knjige su, znači hadisu zabilježeni, zabilježeni u hadijskim zbirkama, znači nema promjene po ovom pitanju. I to svako od nas treba znati. E, znači da nauči ovi pet šartova, a to ulazi u definiciju. Znači da bi hadis bio vjerodostojan mora ispuniti ovih pet šartova. Znači prvo da bude i tisal sened spojen se, e, lanac prenosilaca sened. Ovaj, drugo adalet rovat pravednost pravednost ravija. Treće uh, rovat a to je pouzdanost ravija. ste ova, ova riječ po pitanju prevođenja malo nezgodna. Pojasnili smo to šta znači. Treće znači to četvrto smo rekli ademu šudud da, da hadis nije šad, pojasnili smo šta to znači. I peto smo rekli uh, Ademul Idle, da hadis nema skrivenu, mahanu skriven nedostatak. <clears throat> da ne ponavljamo, prošli put smo objasnili sve ovo što znači u detalje. Pojasnili smo znači šta, eh, eh, ovi šartovi, šta oni znači. E sad nam svako narušavanje, bilo od kojeg ovih šartova, svaki vid narušavanja svrstava nas u drugu vrstu hadisa, a to su oni E, to su prehvatljivi, ili na nižem stepenu. Vidiš, znači ovdje je vrlo bitna stvar. Kada shvatite ovi pet šartova, odakle dolazi kako hadis može da se spusti na hasen hadis i gdje, gdje, taj, gdje se dešava greška da se spušta sa vjerodostojnog na, na da, da dobar hadis. I onda kad se to nauči, znači koji od ovih šartova se narušava da bi spao na, na, na stepen dobrog hadisa. I to kad zapamati, znači riješi veliku dilemu. Znači, da bi hadis bio Hasan, vidjet ćemo doći na to poslije. Znači, on dolazi, e, Hasan hadis dolazi sa strane, e, sa strane Dabturovat. Znači, Dabturvat, Dabtur e, je pouzdan s on misli se ovdje, znači, osoba, znači, vraća se na Hivs i vođe računa u knjizi. Daptur ravija, se vraća znači, na dvije stvari. Dabto pouzdan s ravije. Da HIVs znači ima pouzdan hifz, pamćenje hadisa i pisanje hadisa, da je pouzdan u pisanju zabilježavanju hadisa. To je dvije stvari, spomenuti prošli put. I to ovaj dio kad se nakranji ide se hadis pušta na niži stepen, to je Hasan hadisa. Druge stvari u kojima se napravi greška je slab hadis. I o tom ćemo govoriti detaljnije. Znači, to, to kad se zapamti na ovakav način, znači lakše se pamti, lakše se razumije, znači sva ta nauka, kažemo negdje hadis ima slabost. Čemu je slabost? U toj toj stvari. Kaže inqita, ima, ima ovaj, <clears throat> prekid lancu prenosilaca. Odakle dolazi mahana kod ovog prvog šarta, iti salu ne, spojeno s lancem prenosilaca. Znači tu ima prekid slab hadis. Ili, vidjet ćemo poslije, uh, kad, ovaj, kad kažemo šad, da je hadis šad, da nije šad, šartova, da nije šad, znači da nije hadis opriječan drugom hadisu, drugom hadisu koji, uh, koji prenosi vjerodostojniji ravi od njega. I tu se dolazi, dolazi do šaza, bude šaz. I onda kad, kad znaš da s te strane dolazi mahana, i, znači na ovakav način ti sebi ovaj, prepoznaješ hadise, ovo je, ovo stvar uglavnom terminološka, sa primjerima suči u praksi kad se desi izučava određeni hadisi, ovaj, od znanja je to da znaš, kaže neka mahana lisa, šta mu je, kaže mahana, mursel hadis, šta znači mursel? Gdje je odakle došao problem? I onda, e, ovo je sve kad je lijepo ovako jasno, problem kad se još raziđu učenjaci, hadis se raziđu oko ti detalja, neko kaže ovo ovako, neko ovako, e onda, onda se tu već, znači, ulaziš, ulaziš u moru, ako ne razumiješ ovu terminologiju, tek onda ne možeš plivati tu. Uglavnom, da ne komplikujemo. Nakon ovo što spomenuli, šartove, vjerodostojnog hadisa, e, ja prošli put čini se da nisam spomenuo primjer, tako? Nismo naveli primjer. Kad već govorimo, znači lijepo navedeo neki primjer, uh, klasičan primjer koji navodi učenjaci po pitanju ovaj, po pitanju vjerodostojnog hadisa, to je hadis koji bilježi Imam Buhari u svojoj knjizi, e, u svojoj sahihu, u poglavlju Edan, kitabu Edan navodi hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kara fil magrib bit tur da je učio na akšam namazu suru tur to je tekst hadisa znači to prenosi ravija ashab nas interes ovdje mi istražimo kompletan hadis kompletu hadisu je došlo na hadisu Bihari Kaže od Abdullah ibn a ovdje ne morate, primat, e, e, e, ne morate pisati, bitno da razumijete kako se analizira. Kako, ovdje pojenta da analiziramo ovaj hadis sa strane ovih, sa strane ovaj, ovih pet šartova. Kaže, na Abdullah ibn Yusuf kala ahberena. Kaže, pričao nam je Abdullah ibn Jusuf ravija. A on je rekao, kale ahberena. Ahberena obavijesti nas, znači ako doslovno prevodimo. Ahberena kaže, Malik an ibn Shihab Ana Muhammed ibn جبير ibn Mutim, an Ebihi, e, kaže obavijest, znači nakon u prvog ravija, Abdullah ibn Jusufa, on kaže, obavijestio nas, kaže, Malik, a pa se sad ovdje, ima ovdje pojenta ovdje u hadisma, to, je, e, to su te, e, detalje. Ja, nije isto kad kaže hadesena ili i ahverna, nakon toga kaže an, an. Kad jedan ravija kaže an drugog ravija, samo kaže od, od, od, onda tu nastoji problem. Znači ima li tu tedlisa, nema tedlisa, vi ćemo, učimo šta je tedlis. <clears throat> Znači nije rekao ravija, čuo sam od prijetnog ravije. Nego ravija prenosi od ravi. Rekao, je, ovaj ravija od ovog ravi, znači fali tu nešto. Jel on čuo od njega ili nije čuo, jel ga sreo, nije sreo i tako dalje. E, sad tu dolazi ta, to znanje hadisa. Znači kako, kako mu hadis, zna kako Buharija može navesti ovaj hadis u kojem ima an ane. A an ane, znači kad, je Ravija od ravije kaže An, an, an, od ovog, od ovog, od ovog. To u osnovi slabost hadisa. An, anet je slabost hadisa jer ne znaš je li čuo od njeg ili nije čuo. Jer nije obavijestio hadisu da je čuo od njeg. A onda ima Malik, i ovaj, pardon, e, imam Buhari, imam Muslim navodi svojim sahihima ovakve lance prenosilaca. Gdje, gdje, gdje, je čisto anane koja u osnovi slabost hadisa. I sad, znači, otvaramo tu jedno drugo polje. A vidit ćemo ovdje kod ovog hadisa. E, znači, ovo je lanac prenosilaca hadisa, ovi ravi što smo spomenuli, da su, e, kaže, an Muhammed ibn Džubeir ibn Mutaim, on prenosi an ebiho svoga oca, komu je otac Džubeir ibn Mutaim? Ashab radijallahu anhu, da je čuo, je kale samijatu Rasulullah sallam, čuo sam Allahog poslanika sallam sallam, kaže, kare fil magribi bit tur. Čuo sam ga da je učio na akšan namazu suru tur. Vi znate da je su, e, sura Tur e, e, duža sura, a uči na akša namazu. Što zna, ovaj hadis ukazuje na to da je mu stehab nekad na akša namazu učiti dužu suru. Ne uvijek nešto kulhovela onaj feleki nas, nego, nego dužu suru da se uči. Uglavnom, znači ovaj hadis, znači lanac prenosilaca mu je spojen. Znači idemo, idemo po redove šartove. Znači lanac prenosilac i salcen, rad, prenosilac mu je spojen. Odnosno svaki ravija je čuo od prethodnog, od svog šeha. E sad ovdje dolaze ovo, an ane. A kaže što se tiče an aneta, Malik od Ibn Šihaba, od Ibn Džubeira. Znači njih trojica ima. E, Malik od Ibn Šihaba, od Ibn Džubeira. Kaže, fe Mahmuda ala itisal, li jednohom gajru Ovo što jedan kaže od drugo, e, ovaj od ovog, ovaj od ovog, Kaže, to se svodi, <clears throat> a ovaj svoga oca. Na to kaže, kaže da je, da, e, znači da su oni čuli, zašto? Zato što su oni gajri modeli sin. E to je pojenta. Znači ima jedan opis kod ravija, svaki ravija koji se prenosi, od ovih poznati ravija, e, prenosi, je li bio modelis ili nije bio modelis. Modelis znači da kada spominje, neki hadis e, u sa lance prenosilaca, i spominje znači raviju, pa on prenosi od ovog ravi, ako kaže an od njega prenosi, znači tu ima problem. Nije spomenuo da je ovaj ravija čuo od ovog ravije. I inače u osnovi je to slabost kad, kad kaže an. Međutim, imaju ravije koji, e, koji nikad nisu prenosili od svoga šeha osim ono što su čuli. I te se ravije znaju i to mladi su zaveli. Pa kaže za određen ravi, kaže, i zato se ovdje kaže, e, ovo, ovo je prihvatljivo od njih trojici. Od Malika ibn Šihaba, ibn, e, ibn e, Muhameda, od Malika ibn Šihaba i, i Muhameda, i Muhammed ibn Džubeira, prihvatljivo što, kaže, nisu, ga, nisu bili Znači, oni su prenosili samo hadise kad čuju od koga su čuli prenosili. Za druge ravi, recimo Hasan al-Basri, Hasan al-Basri bio models iako nama poznat i tako dalje. Ima, imao je, znači, Hasan Basri je bio modelis i kad on prenosi hadis, ko kaže an, znači to je slab hadis. Iako je Hasan Basri poznat, imam velika zahid, ovako onako. Znači, on imao, imao kod sebe, znači imao taj nedostatak, malo koji zove tedlis. I, ima drugi ravija, nije on jedini, koji poznati ljudi, učenjaci, tako dalje, međutim, zna se da je bio delis. Mudele znači znao bi prenositi hadise iz koje se razumije da jedan od drugog, iz kojih se, kad kažeš an, ne znaš ili čuo ili nije čuo. Kao da, a to ukazuje ne na jedan problem, doći na, izučavat ćemo hadis znači, to ukazuje jedan problem, znači, ukazuje na problem toga da nekad, da nekad ravija, ne zlonamjerno, ne namjerno, ne da slaži, znači, znači nešto prenosi, znači nešto što on nije čuo, ili onaj ko njemu prenosi nije pouzdano čuo. Znači ima tu, ima tu problem. I ako to ne potvrde drugi hadisi, u drugim rivajetima, to istu stvar, onda, onda, je, znači, onda se svodi na to da je to slabost u hadisu. Tema da se vedoća na tedlis je jako osjetljiva tema, jako bitna. Jer se dešava kod imama, veliki imama mu hadisa i onda se među njima pravi razlika oni koji su bili modelisi i oni koji nisu bili modelisi. Ako je bio mudelis, onda se vraća, onda se gleda u koji hadis, eh, tačno koji prenosi gdje. A tu su bili, znači, doktori po tom pitanju su bili Imam Buharija i Muslim i njima slični učenjaci. Doktor, znači doktor, znači vrh znanja po tom pitanju. znači detalje toga, koji ravija, kod kojeg se prihvata, od kojeg se ne prihvata. <clears throat> Dobro. Da idemo dalje. Uglavnom, znači, e, ovo što je, znači, ovdje je ovdje, e, znači, e, da je lanac prenosilaca, znači ravi koje spomenuti moraju, mora biti spojenost među njima. Spojenost, znači da su čuli jedan od drugog. ovdje, znači, odmah da naglasim, znači, ovdje što je ova trojica, zato govori, zato sam malo zadržao, ovaj an takozvani, kaže ovaj od ovog, ovaj od onog, bez toga da kaže čuo sam. Haddesena, ahberna, obavijestio nas i tako dalje ako to ne kaže, znači od ove trojice se to, to nije mahana, zato što nisu mu delisi. Dalje, sljedeća, sljedeći, e, sljedeći šart, kaže Adale Toruvat, pouzdanost ravija. E, svi ove ravije, svih njih koji su ovdje spomenuti, pet, svi su pouzdani. Pouzdani po pitanju i hifza i zapisivanja hadisa. E, to, to, pouzdan se vraća na te dvije stvari. Znači, poznam se se vraća na, na daptu kitab i, i daptu sadr. Daptu kitab, znači onda gdje bilježi hadis da vodi računa kako je zabilježen, na koji način, da ne vodi do miješanja, ovako, onako, to je priča za sebe, pričat ćemo eh, ako dođe, eh, dođe prilika u posljednom pogledu o tome. A daptu sadr, sadr znači prsa, odnosno hifs, pamćenje. Pamćenje se može desko odravije da, da ima slabo pamćenje. Na jednom mjestu kaže ovako, na drugom kaže ovako, ili jedno vrijeme, godinama, 20-30 godina eh, imao doba HIVS, poslije pred kraja života se promijenio promijenio i počeo da, da, da miješa hadise, miješa sened, lance, prenosa, tako dalje. A sve to muhadisi su znali. Od koje godine se više ne uzma od njega hadisa. Ono što hadise pričao prije te godine, kaže u redu. Kaže ovo, tagajera bi, bi aheri, kaže promijenio se poslije, poslije ove godine. Hadise koje prenosi poslije toga ne, ne uzima se od njega. Znači, e, odade dolazi, znači, e, e, zato sam vam naglašavao i to, to ste vjerojatno čuli. Znači, da je da je hadijska nauka, to je, to je nevjerojatno velika i krupna nauka. Kad se uđe ove detalje ovdje i kad vidite koliko su mu hadisi, znači koje, koliko su morali biti precizni ovim stvarima, tek onda vidiš koja je to nauka, koja je to veličina. I to u ono doba, pazite, u ono doba da se tako vodi računa i da se do savršenstva dovede ova nauka, da se prenese ovo znanje koje je do nas i onda nas to vodi naravno, pazite, ovdje dolazi jedna druga problem, kad je kao ovako precizno zabilježeno i preneseno i onda dolazi neko vam sa strane ovi ovamo, hadeseni rabbijan kalbi, da, kalbijan rabbi prenosi moje srce od moga gospodara i ovo ono, ne gleda na lanac prenosila, zabilježi hadise, priča onako bez veze, gluposti, spaja iz, ove, izma iz ove filozofije, kulture i meće u tako onda čovjek pa dobro, čemu ova nauka, što, što se prenosi, što su ljudi, šta će nam hadisi i zato se naravno ovi novotari smijavaju samo hadisima. Oni su najveći cirkus pravi samo hadisima. Znači, na razno razne načine. A akidu ispravno sačuvali mu hadisi. Znači, to što su prenijeli na ovakav način, prenijeli na znanje i znači, oni koji su najviše prenijeli, bili najjači u, akid, u hadisu, oni su nam prenijeli akidu ispravno, od selefa umeta, od, znači, počevi od, od, odmah poslije saba tabina, tabi tabina. Znači, ispravna akida je usko vezan za ehlu hadis. Sljedeći Malik ibn Enes, poznati, znači imam Hafiz, e, pa se, sa sve ove ravi ovdje, Svaki ravija imate, imate biografske knjige od, od, od ruvata, ravija, koji su napisali mu hadisi. I za svakog raviju ti znači, uzmeš njegovo ime, vratiš se u, biografsku knjigu. Jer smo poznate, recimo, u zadnje vrijeme kad se uzme od Ibn Hađera, Tehribu, Tehrib, e, knjiga gdje ima skraćena verza svakog raviju i ti se vratiš, nađeš ovo njegovo ime, sad i to je nauka da možeš naći, pronaći raviju. Promijek, kada ga ne možeš pronaći, ne znam gdje ga naći, onda tek si u Belaju. I odeš raviju, vidiš šta je rečeno za njega jel thika, sika, jel imam hafiz, li sahabi, lovo ovo ili ono i to ti je, znači, opis njega ti govori li pouzdan, nije pouzdan. A onda sad druga nauka to jesu jedni od drugo mogli čuti, jesu živjeli u isto vrijeme, kad je ovaj umro, kad je ovaj živio. Jesu se mogli sresti, nisu se sreli, ovaj živio u, u Iraku, ovaj živio u Egiptu, ovaj živio u Šamu, ovaj živio u Hidžazu, jesu se mogli sresti ikad sreli i tako dalje, prenosi jedan od drugo. Znači to, to se otvara sad drugo poglavlje. E, nauke u smislu toga e, kako izučavati ovo što prenosi jedan od drugo. Uglavnom, da završimo lanac prenoslac. Znači, Alki Benes, poznati imam e, od, od imama četiri mezeba, znači pouzdan vrh u hadisu, a onda imamo Ibn Šihab Zuhri, vi ste vjerojatno čuli za Ibn Šihab, znači, on je faqih hafiz mutefeqala u znači, to je, složni su svi mu hadisi, znači, to je jedan od najvećih učenjaka hadisa. To je prvi čovjek koji je sakupio hadis, koji je eh, Omer ibn Blazi zadužio da sakuplja hadise. Svojih traži od njeg sakupim hadise, zabilježi da ne bi došlo do tog da se više ne zna ko šta priča, kako prenosi i tako dalje. Znači, bio je vrh po pitanju hadisa. E, naravno kad Malik od njega prenosi, Malik, zna se koji je Malik u hadisu, pa kad Malik prenosi od njega, da njima ne škodi ovo, jer nisu bili mu delesi. An, an, prenosi jedan od drugog. Onda Mohamed ibn Džubeir također sika, pouzdan Džubeir ibn Sahabi, E, znači, taj šart e, da su pouzdane ravi, oko toga nema, znači, nema razilaže među, među muhadisima. E, sljedeći šart, Ademo Šuzuz. Ademo Šuzuz, rekli to, znači da, da nemamo neki Drugi hadis koji je, koji je jači, vjerodostojniji i lancem i tekstom, a, a opriječan je ovom, mora biti opriječan ovom. Da bi rekli, u ovom ima nešto problem. Znači, nema hadisa koji je jači od njeg, a koji je opriječan njemu. I zadnja stvar što smo rekli, eh, ille, da nema skrivenu mahanu. Ovaj hadis nema neku, neku skrivenu mahanu skrivenu mahanu koje, znači, niko nije ustanovio učenjaka, nije spomenuo hadisa da ovaj hadis ima neku skrivenu mahanu zbog koje je upitan. Tako znači da ispunjava sve pet ovih šartova vjerodostojnog hadisa. A šta nam to znači ako ispunjava šartove sve pet, ovi, e, e, sve, pet šartova vjerodostojnog hadisa? Znači da je ovaj, e, kao kaže učenjaci, znači hadis vjerodostojan, propis njega je, kaže, vuđubul amel bihi. Znači, prvo, znači, malo učenjaka, znači, da je vađi raditi po njemu da se, e, da se taj hadis se uzima i kod fukaha i kod usulina, učenjaka usul fiqa i kod fakiha. <clears throat> da nije muslimanu dozvoljeno da kaže ja mene niti svada se ništa neću da prihvatim ovaj hadis, ne radim po njemu i tako dalje. Znači hadis kad se potvrdi njegova vjerodostojnost i govori o određenim propisima vjeri. Znači ne imam musliman širine da kaže ba, mene to ne interesuje, ja neću ko što imamo, znate danas ove priče. ja meni, ja se držim Kur'ana i ono što je, ovaj, znate kako to u praksi ima, ljudi kako, kako sa džehlom pristupaju razumijevanju vjeri i tumačenju vjeri. Uglavnom, znači, propis e, vjerodostojnog hadisa da je na obaveza rad po njemu po iđmau, znači, po iđmau učenjaka hadisa, usuli, fiqa i fukaha. E, naravno, oni učenjaka, eledine i u bihim, vrlo bitno, kaže u bihim, znači nisu novotari jer kad ti dođe neki muatezila, Novotar i i tako dalje, on ti narušava sva ova pravila. A u sul fiku imamo Novotara učenjake, Novotare, pogotovo od muatezila i Džehmija koji su također govorili u, u poglavlju u sul fika, pa su onda došli da, da dovedu upitno sunet za raznih strana. Dalje nas ovo vodi kod tog da, da je poznata terminologija kod učenjaka posel, kaže, kada kažu hada eh, hadithun sahihun. Ovaj hadis je vjerodostojan pouzdan. Šta to znači? Kada se kaže za neki hadis da je vjerodostojan, to znači da je ispunio ovih pet šartova vam spomenuti. Kada se kaže za hadis, vahada hadithun gajru sahih, da je hadis gajru sahih, znači nije vjerodostojan, ovaj hadis nije vjerodostojan. To znači da je, da je narušeno jedno od pet ovih, ovih šartova koji su spomenuli. Znači, ovi šartovi će na vrlo, oni su nam vrlo biti, zato i treba zapamtiti. Znači, spojeno je lanac, lanac za pouzanost ravije, e, onda ovaj, po, e, pa, malo, e, adale, pouzanost ravije, da nema šozuda i da nema odljeta skrivenih mahuna, mahana. <clears throat> Tih pet šartova su jako bitni, oko njih se vrte sve ostale nedostaci i i znači oni vrste hadisa za koje kažemo da su neprihvatljivi, slabi, jako slabi, da su izmišljeni i tako dalje. I vidjet ćemo, znači, e, e, na osnovu ovog, šartova, znači, dolazi nam, otvara se pogleda toga, odakle dolazi da je, da je hadis izmišljen. Kako znamo da je hadis izmišljen? Kako hadis znamo da je izmišljen, a recimo ispunjava, primjer radi, ispunjava sve šartove osim jednog, a to je pravedno stravije. Pravedno stravije, da, da, ne drave da nije pravedan, nego je utvrdili mu hadis da je lažljivac. Kezab, da kaže za njega da je utvrđeno da je neko od njih utvrdio da je laži, da je izmišljao hadise. Ne laži ono s rajom pričao pa slago nešto, nego la, lago izmišljao hadise. Ono kad priča s rajom, negdje tam laži, ufaćen da laži, to je nepouzdan ravija. Znači, srstavaju ga s druge strane. A kad, kaže da, je da, je, da prenosi lažne hadise, znači to je to optužba, znači ne može biti gora, veća od toga. <clears throat> se znači dolazi problem. A E, I sve ovo lijepo, pazi, pazite, ovo je sve lijepo ako kažemo za mnoge hadise, mnoge ovo što pričamo, kad su glavno učenjaci složni oko toga. Problem nastaje kad su oko određenog ravije, oko određenog hadisa raziđu učenjaci. I onda ovo što mi to, što ono imamo mi posljedicu tog razumijevanja određenog propisa. Takvi, primjera fikski mesela, oko koji se znači, vode neke borbe, poimanje, razumijevanje toga, vraća se na to kako su ga, e, znači, mnogi mesele, Vraća se na to e, jes, e, kako su e, učenjaci, da li su prihvatili taj hadis ili ga nisu prihvatili, ima li slabosti, nema slabosti, ili opriječan drugom hadisu, nije opriječan, tako da, znači, sad tu se, znači, otvara poglavlje, poglavlje, znači, posljedice tog hadisa. I zato je ova nauka jako bitna jako bitno da se razumije, znači, e, e, da se razumije osnovna terminologija, poimanje toga e, kako, kako, se, kako, je, znači, kako je došlo do tog da se, da se izgradi ova nauka, da se razumiju osnovne ove stvari, da bi mi razumjeli meselu na kraju. Da bi na kraju kad obrađujemo neku meselu i pričamo, ko što smo, eto, sjetite se, ako sjećate kad smo pričali, ovdje skoro je to bilo, predavanje o, o sahibu uzru. Pa imamo onaj dodatak od Buharije, odda ili kulli salat. Da, je rekao da je rekao da, da, ovoj sahabik da kaže naredio da uzima abdes za svaki namaz. Bilježi taj dodatak, dodatak zijade Buharija u svome sahihu. I onda je nastala velika frka kod toga. jel taj dodatak, jer ga ne bilježi niko drugi, i zna se od koga prenosi se? E, to je sad more ovog što mi pričamo ovdje i da su drugi, drugi hadisu ukazali da, je, da ima slabosti u tome. I zašto ima slabosti? I odakle došla ta slabost? I spomenuli smo koji su učenjaci. Znači, to, to je već nauka, to je mora. Znači, mi možemo reći ovako, znači, čeka Buharija zabilježio, nema tu, kaže, šta ima priča, Buharija zabilježio, rekli ovi učenjaci, selam, ali zaša priča. Jest, jest, ako hoćeš da pobigniš od znanja, ako hoćeš da učiš, izučavaš, znači, su, moraš se sučeliti s time. I to učiš i pazite, znači mi se moramo navikavati, ovdje je jedan pojenta. Znači vi kao muslimani, mi kao muslimani, moramo se navikavati na ove stvari. Ne smijemo sebi dozvoliti da, da doživljavamo šerijetske propise kao šubhe nekakve. Znači čuješ neki propis i ovo oh, mi nekako, nikako. Ono, odmah streseš se, ono, šok doživiš. Nešto ima, ti, nešto naučio od malena ili ovako, onako, negdje si učio, ko primjer radi u našim redovima. Neko nešto nekog daje naučio i sad čuj na drugom mjestu ima, pa nije to baš tako, ima neki detalj ovako uh, kao meni ovo nekako ne ide sumnio ovako, ne, šubom nam loba, odmah razmišljao, ili ono, u redu uopšte što on klanja ovako suneti, jel ovo sve, odmah poljuljao sve živo. Znači, to je problem kod ljudi, zaista mnogi ljudi tako doživljavaju, neki propis nešto nauči ili neki propis nešto se prenese od, od sahabi, od ashaba, od poslanika, neki detalj, neki prenese i to ono ovako vanštinom izgleda baš ono ne, priliči po našem poimanju, njegovom ili pogrešno uopšte ne da li pouzna, nije pouzna, nije bitno mu šubu, šubu, šubu vjersku u On se treba boriti s time, mora ispitati, je li to tako bilo, jel, jo, ja. Znači, ima problem, psihički problem. A to se dešava često. Ljudi, mnogi izlazi iz naših redova zbog ovih stvari. Nešto mu dođe, neka informacija ili, ili ne strane strane propisa. Znači, ovo je, ovo jako osjetljiva stvar. Znači, strani strane propisa uči vjeru, drži se vjere i onda ga razočara neki brat tamo. Ispostavlja da neki brat hoće mahniti, slagat, prevarti ovako onako. Pa evo kaže, ma daj, kakva ovo, da, kakav je ovo vjera, islam, i odi, ode u džahilijet ponovo. Šta, o čemu se radi Znači, ljudi su, znači, slabost karaktera, slabost, ljudi, slabost poimanja vjeri. I zato se vjera mora ovako izučavati. Moramo se sučeliti s onim. I zato je najljepši, najzdraviji način pristup ovim stvarima da se izučavaju hadisi poslanika sa Hadis koji su Buhari i muslim u drugim zbirkama. Oni govore o realnim ljudima koji su žive realni život kome se mogla desiti greška i ovako onako. Znači, nema nešto idealno, neki izmišljeni, prapi, e, nešto što smo mi sebi umislili. Nema idealne tu stvarnosti. To su bili ljudi, zna se a, propisi veličina Allahove vjere, a bili su ljudi kojim, znači, doživaš njih kao ljude, kojima se moglo desiti neki prijestup prekršaj. I kada tako izučavaš vjeru, onda se slaži, stvari se sližu kod tebe. Nemaš, nemaš nekih problema, psihičkih problema, nemaš nekih udara, e, udara u poimanje vjeri. Udar, zato što, što mi uglavnom od, od, malena, mi od malena, ovaj, bar u našoj sredini, odgajamo se razno raznim stvarima. Znate, po školama se uči mnoge stvari koje nisu islamske, to tko bučkuri živi imaš u svom, u svom poimanju, kriteriju, vjeruje i gleda na život. I sad kad vremeno treba to poslagati. I onda, a, a i slušamo vjeru od nemuslimana, pa nam oni nabiju razno razne šubhe islamu. Šubhe u smislu toga negativne stvari. Dovoljno, recimo, vi uzmite samo primjer, koliko muslimana dan danas koji klanja, poslije drži se veri, on ne može nikako, da njega šuha to što je poslanik sa sanim mu više žena. On to ne može nikako kloniti u svojoj glavi. 9, 11, 13, ne smije ni razmišljati plavo. Od 9 više ne smije da razmišlja. No, to je njemu problem života, on, on to prihvati, on kao redu je sve to, jest došlo tamo vam, ali znači ne ide to kod nje, ne može. Mentalni sklop to ne može. Zašto? Zato što je od Čafira čuo, ej bolan, više žena, samo živo žene, samo da je žena i on to njemu problem i on ima živi, on to, i, e, znači najlakše ono, eto, bori se protiv toga. E, šta ima problem? Problem je kako je počeo da izučava vjeru. Kome je dao prednost? Šta, šta su u osnovi prihvatili? Koga se uzima? Jel, osnova to da ti prvo uzmeš kritije vjere sa, u zapadnom poimanju, pa da spuštaš na islam ili sa islamske strane privataš, a zapadno, znači, e, samo e, razumiješ kako on to gleda i odgovaraš na njihovo, na njihovo pogrešno poimanje. Glavno da ne otvaram tu temu. Ovo se vraća i na, e, i na ovu oblast, na oblast hadisa. Znači, dešava, deše se ovdje, dolaše s vremena vrijeme, tu neke stvari koje, znači ovdje samo pozdravljam, nemojte da se desi da nešto izučavam, kaže, joj, ovo meni kao, naš, nekako, baš, ono, udara, udara me u temelje, znaš. Što udara u temelje? Zato što, znači, što imaš problem oko pristupa po, po, e, poimanju e, i izučavanju vjeri. I odatle se dešavaju našim vredovima da neko skreni. ošu ovaj dalet, ošu ovaj dalalet, u ovu sektu, u onu, odatle se to, znači, dešava se iz ovog problema. Kako može jedan tekvirlija koji je u crnom tekviru da ode u, u šizam. To mogu, je to normalno. Bio žestoki tekvirđija, mrki i završio u rafidijama. Može, je, kako, to je sasvim razumljivo. Što? Pa zato što mu je, kad, kad, smo, kad je naletio na, na e, rafidijsku literaturu koja je poljuljala mu ashabe, udarila na ashabe. Kad dodaviš na ashabe, odmah odati, odati dio vjeri. Kad, ti udari na ashabe, da su oni nešto radili, tam petljali oko politike, borili se tam, ha, ko je koga zavalio, ali ja tu ispu ovaj, mazlum, ostaje šizam kao rješenje gotovo. Znači, može to, to, znači, može, znači, ako na pogrešan način, od pogrešnih izvora izučavaš vjeru. zato je opasnost toga da se izučava vjera na pogrešnim izvorima. Da kaže, ja sam razuman, pametan čovjek, sam ja budala glup. Čitat ja i, i, i Bibliju i, i onaj Hare Krishna i ovo, sve ću ja tu izučavati. Pa će mi se slegne, nisam blud, ja imam razum, pa ću ja skontrat istinu. malo sutra. Znači, ubacit će se stvari, će se, zalutat ćeš, pomiješat ćeš i e, e, Znači, kad čovjek može izučavati da lalete? Kad nauči ispravnu vjeru. E ovako isto ova nauka, znači hadijska nauka, kad se uzme ona od temelja, od izvora, onako kako je kako zaista došla od čenjaka i onda poslije kad ti dođe stvari lako ih razbijaš. Ma da, to je jasno kod dana. Od nas odakle je došlo, znaš gdje je greška i tako dalje. Međutim, kad, kad s pogrešne strane izučavaš, kad ti odje sa, hadis izučavaš sa strane sufija, sufizma, to se mi jurio ovo izučavati. Što će vrijeme, vidno će on troši vrijeme. Čovjek od čovjeka do čovjeka, ovaj bio onako, ovaj išao hodao, jao, nepouzdan kad, Taka ovo smirjava draga tekija i mahanje i zikrinje. Gdje ćemo on gubi vrijeme? zašto? Zato što je nakarano prišao, s pogrešne strane prišao i u, ovo polje i normalno da to ostane problem kod njega. Ovo, zašto obraćao ovdje za državnu Zato što zaista ima problem u našoj davi, inače muslimani u svijetu, danas svugdje. Po ovom pitanju, znači, toliko ima devijacija da se čovjek zaibrati, znači, kako, kako ljudi, ovaj, kako srljaju, kako, ovaj, kako, kako im se lahko može prići da, da ih se odvrati od vjeri, od, od eh, pogotovo, pazite, mi ne živimo u mjestu, u sredini gdje je islam ja, gdje je islam nametnuto dozgu, svrha, pa ti se ono preglođavaš, nemaš izbora, nego to ti je, imaš slobodu izbora, hoćeš, nećeš. I kad je tako, onda se ljudi gubi. Gubi na razvrat, znači. Da ne odlutam temi. E, ovdje nam dolazi sad poglavlje to, znači, nakon ovog što spomenuli, ovaj, eh, šartovi vjerodostojnog hadisa i naveli ovaj primjer e, prošli put smo spominjali, onaj, ovdje sad dolazi učenjaci govori u ovom, u ovom dijelu o tome postoje li neki lanci prenosilaca koji su, koji su poznati među učenjacima da su pouzdani, od koje ne treba ispitivati, istraživati plaho, naučiš ih, kako god naiđeš na njih, jasno te kod dana da hadis vjerodostajan. Pa smo ih spomenuli, ima ona silsila, tako zove je Dehebije, zlatni lan, lanac prenosa ili više njih. Uglavnom, problem u ovom, u ovom pogledu, mi smo navodili ona primjer, zato na klasičan primjer. Od Malika, od koga? Malik, Nafija i Bnomer. Zlatni lanac prenosilac, međutim, ovo je zlatni lanac se po Buhariji. Ima Buharija u smatru. Drugim hadisi nisu bili na tome. Ne kažu onda ima problem u ovom lancu ne kažu nije to vrh ima drugi lanaca prenosac koji su po njima vrh. Znači ovo što mi naveli, na tome je bio Imam Buharija i neki učenjaci poslije njega su to također prihvatili i e, uzeli da je, da je to zla, zlat lanac prenosac. ne negirajući naravno drugi. Međutim, ovamo kako imamo četiri, pet drugih lanaca prenosilac zlatni koji su bili po drugim hadisima. sam kod imama Ahmeda, zlatni lanac prenosac je bio, kaže, uh, Zuhri, Ansalim, An Ibnomer. Od Zuhrija, od Salima, od Ibnomera. Znači razlika je eh, drugačiji nego kod imama Buharije. Na, a na tom stavu je bio imam, znači imam Ahmed, i eh, Ishak ibn Rahuaje. Ishak ibn je poznati veliki učenjak Muhadis. I imam ovog A onda imam sa druge strane, ali ibn Medini i Fellas, njih dva, ta dva učenjaka smatrali da je zlatni lanac, najbolji lanac prenosilaca hadisa, je Ibn Sirin an Abide an Ali. Znači ovaj lanac gdje imamo Aliju u lancu prenoslaca. Od Mohamed ibn Sirina, od Abide, od Alije. A onda imamo četvrti, a to je kod Ibn Ma'ina. Kaže on od Ameša, od Ibrahima Nehaja, od Alkame, od Abdullaha ibn Mesuda. A ovdje ima četvrcu lanc prenoslaca, znači nije najkraći. A onda imamo također još petu, peto mišljenje. A to se od Ebu Bekra Ibn Abi Šejbeta, sahibu eh, Musannefa, kaže od Zuhrija, od Alije, Ali ibn Huseina, kaže an ebihi an Ali. Znači, od Zuhrija, od Alije unuka od Alije, radi Allahu anhu, od Huseina a Husein od Alije. četvorci imao lanc prenoslaca. I on smatra da ovaj, e, i ovaj učenjak smatra da ovo zlat lanc prenosilaca. Pojenta je ovdje Znači, e, Allah zna najbolje. Najbliže je ovo na čemu su ima Ahmed, ima Buharija. Znači, ova dva lanca prenosilaca. Ovaj od Zuhrija, od Salima, od Abdullah ibn Omera. I ovaj treći od Malika, od Nafija ibn Omera. Može se, recimo, treći po redu ovdje staviti. Na treći stepen se može staviti ovo, e, ovaj, e, ovdje što smo naveli od... A? a Ne, ne Ibn Serina. Nego ovaj što od Ameša, od Ibrahima, Neha, od Alkame, od Mesuda. E, iako su četvorca u tu. Ali samo ovdje sad naš pojenta, znači, da li je, da li je normalno da je vrednije, da kada je manje ravio lanc prenosilaca ili kada je više, kad manje, naravno da je, da je, da je bolji lanc prenosilaca. U svak slučaju, ona dva koja su najviše, e, najrasprostranjenija e, dva lanca, znači hadisa u kojima zlat lanc prenosilaca u tim hadisma, to su ova dva poznata, na čemu je bio Buharija i Imam Ahmed. Znači od Malka od Nafi ibn jedan, a drugi od Zuhrija od Salima od Ibn Omera. Onda su učenjaci govorili uh, od poznati ashaba, recimo neki poznati ashaba, uh, deset ashaba primjer radi, koji su prenijeli najviše hadisa, koji su njihovi lanci prenosilaca najvjerodostojniji. Pa su i, i to tome pisali. To je sad priča za sebe, uglavnom ovaj, e, tako se uglavnom, ovo samo znamo radi reda ali znači tako se ne izučava ova nauka, ni, se može tako, jel, niti se može time doći do nekog velikog rezultata. Ti dobro uzmeš ove hadise, šta su ostalim hadizmo koji nije zlatni lanc prenosa, znači moraš učiti na ovaj način koji mi učimo. Nakon ovog, ovo smo sad spomenuli, znači usputna stvar, jer smo ovdje govorili o lancu prenosilaca. Pa smo spomenuli te zlatne lance. Znači, uglavnom da znate, znači nije to, nisu učinjaci složni oko toga da je ovaj Anmalika, Nafijan i bnomer da je to najvjerodostojniji i da je poslije toga nema. Poslije toga dolazim poglavlje, koji je e, koji su, e, koje su zbirke hadisa u kojima su sakupljeni vjerodostojni hadisi. Svi, svi vjerodostojni ili samo vjerodostojni ili gdje je ustavljeno da budu vjerodostojni Hadis. Ovo će nam pogledati malo uzeti malo više vremena jer je bitno i zanimljivo. E, naravno, ovaj, je li znate koja je prva hadijska zbirka napisana? Mojte, znači prva hadijska zbirka koja je napisana je bila i Malika pa je za njegovo vrijeme traženo eh, Ebu Džafer Mensur on je tražio da se, taj, da se ta njegova zbirka, da se ona, eh, da se njom obavežu i druga muslimanska mjesta, da se radi po njom i tako dalje. Poznata priča, priča sam o tom kad pričali o mezhebima. Eh, s tim da ima Malik nije uslovio, on prenosi puno mursila hadisa, znači nije uslovio da, nije uslovio da budu svi vjerodostojni hadise Znači, u njeg ima belagat, takozvani. Belagani. Došlo mi je, prenešeno mi je tako. Belag, znači, dostavljeno, prenešeno. Znači, gdje fali, gdje fali ravi lanc laca. Jedan, dva ili tri. To naravno da je to, da je to mahana, da je to nedostatak. E, uglavnom, prva, znači, prva e, knjiga vjerodostojna, je, gdje je uslov bio autora da sakupi vjerodostojne hadise, e, je naravno Sahih Buharije. Znači, nakon njega dolazi Sahih Muslima znači e, zbirke hadisa koje su uslovile zbirke hadisa koje su uslovile autori njihovi uslovili da sakupe samo vjerodostojne hadise to su znači e, bili Buharija i Muslim u početku poslije ćemo vidjeti druge knjige e, a onda nas ovo vodi naravno mi dobro znamo znači da su to, da su to dvije dvije knjige hadijske najvjerodostojnije nakon Kur'ana, to je poznato ona izraka među učenjacima Ahli Sunneta, najvjerodostojnije knjige o islamu nakon Kur'ana su, ima, e, znači Sahih Buhari i Sahih Muslima. Što znači ono u njima da je u globalu vjerodostojno ispravno, da je tako bilo, da se tako desilo. I što je najbitna stvar, ejma'atil umme ala teleki e, kitabin bi kabul. Znači, umet e, ovaj, kad kažemo umet, kad kaže iđma umeta, kad kaže iđma umeta, misli učenjaka, nema šta se džahil složiti. Znači, iđma učenjaka, iđma učenjaka je na tome e, da, da su ove dvije knjige prihvaćene u globalu. Da je u njima ono da je što je u njima da je vjerodostojno. Osim neke stvari, detalja koji su kritikovani, a to je tema za sebe. Koja je, koja je vjerodostojnija i bolja od ove dvije knjige? E, većina učenjaka gumete na stavu da je Buharija, sahih imama Buharije, da je vjerodostojniji da je vjerodostojniji, e, da je u njemu veća korist i da je bolja knjiga od muslimovog sahiha. S time se ne slažu ko? Ehlu Magaribe. I znači imamo e, skupina u umeta ovaj, koji su koji smatrali da ima muslim da ima muslim bolji od, e, to je manja skupina i od ulemi i od e, e, dio umeta koji je smatrao da je Sahih od muslima da je bolji vjerodostojniji od, od Buharije. Ispravno naravno da je, da Sahih Buharije da je, da, da je vrijedniji, da je bolji iz raz. Prvo što više koristi u njemu, znači više koristi, fajda je došao ima Buharije u svom Sahiju nego ima muslim. E, gdje dolazi korist kod imama Buharije, dolazi sa onim, e, sa poglavljima, znači koji je stavio naslov, naslove kada je stavio. I jedan te isti hadis ponavlja na više mjesta. Pamćenje imamo Buharije je jako komplikovano. Što? Zato što jedan te isti hadis ponavlja ga na 10-15 mjesta drugih. Vrlo malo hadisa spominje samo na jednom dva mjesta. I to raštim rivajetima, ne isto, nego raštim rivajetima. Dodacima manje je skraćeno duže. I kad neko kaže zapamti Buhariju na pamet, laži. Znači, ko može Buhariju napamet, od početka do kraja nauči Buhariju napamet, što kaže <laughs> Ibn Kesir i ovi drugi učenjaci i šehe koji sam u Saudi, znači može, napa, može zapamet Buhariju napamet hadise bez ponavljanja, znači bez ponavljanja. Bez ponavljanja, skraćene verzije. Bez ponavljanja, skraćene verzije. A da nauči onako kako je redom krenuo do kraja Buharije, taj ko može naučiti, znači to, to, taj čovjek, ne znam da se može takav čovjek roditi, da tako nauči. Znači, to ja priča se čuli neko, zna kutubu sita na pamet, zna to, to, znači, to priča za malu djecu. Znači, znači čovjek koji zna Buhariju, ne, ne može da, da kažemo kutubu tisa, kutubu site. Znači, čovjek koji može Buhariju zapamati na Buhariju onako kako je zapisao, od početka do kraja. Kad kaže zna knjigu pamet, ne misli se od početka do kraja. Znači, volio bi danas koji, koji, koji, za sebe tvrdi koji je dokazano praksi da zna napet, da krene od početka na hifs da ga ispriča do kraja. Vi znate, iznad poznat priči, uh, Ibn Kethir je tu pričao kaže, došao nam jedan čovjek, se Horasana i tvrdio je, kaže, da zna Buhariju na pamet. Ibn je Muhadis, kaže, pa se mi okupili jednom mečidu i dočekali ga, kaže, Allah, sjeli, sjeli i on, hajde, bujrum, počni, on počeo, kaže. Počeo, počeo, ide iz početka, išlo ka tamo i negdje spominje neko mjesto tamo. Na početku je to bilo. Spominje, opet počeo da miješa, hop, hop. Brka, unosi ovaj, unosi onog, aha, izgubio se. Pa, zašto je, zato što ne samo da je teško Buhari teško je muhtesar, skraćenu verziju Buhari napisati. Buhari, znači, da napišeš skraćenu verziju Buharije, to ti je, to ti je to ti je kod da pišeš novo djelo. Što? Pa zato što trebaš onaj jedan, redan hadis koji je zapisan u petnaest, 15, 10 drugih formi, na drugačiji način, treba ga svesti na jedan. Kako će ga svesti na jedan? A različitim rivajetima spojeno. Ovdje ima duga reč, ovdje kratka, ovdje nešto dodate, ovdje nema. Koji ćeš spojiti spojeni? Ili ćeš sve smiješati, pomiješati? Jel to isto? A, ti isti hadisi budu spomenuti nekad različitim, od različitih ravija. To, to, to, to, nevjerojatno, to, je jako teško. To je malte ne, do, nemoguće. Znači, uzmeš samo onako kako jest. I odate dolazi veličina imama Buharije, veličina njegovog djela što tema za sebe. Uglavnom, znači, nema sumnje da je, znači, Buharija e, na osnovu toga što ima, znači, što ima te fiske e, po naslovima, znači, e, po poglavljima koji koje je došao sa novim fiskim meselama, sa primjedbama koje, koje je spomenuo unutar, svog sahiha i sa strane pouzdanosti, znači, pouzdanosti lanca, lanca prenosilaca, jer ima Buhara ima jači šart od imama muslima. A to je da je on uslovio Lukija i Moaser, dva šarta je znači da je ravija koji prenosi od jednog ravije da je, da je ga sreo. Mora postati dokaz da ga sreo. Da se sreo sa njim. A ne da su živjeli. Da je ovaj živ, da se, da, kad se gleda njihova biografski, eh, eh, biografski gledano, da je ovaj živio, da ima period 2, 3, 5, 10 godina da, se, da su živjeli u istom, istom vremenu. Kod imama Buhari je šart da postoji, da, se, da je zabilježeno da su oni sreli negdje. A kod imama muslima ovdje niži šart. Bitno je da, su da, je, da postoji period životni od jednog i drugog da se mogli sresti. A ne da potvrđuju da se sreli. Znači, e, da, da, znači, kod imama Buhari postoji, znači, da su, mora biti šart, da se sreli i da su živjeli isto vrijeme. Savremenici bili. A kod imama muslima samo da su bili savremenici. Ne mora biti, nije šart da se sreli. A kod, e, onda također drugi šart je to da su kod imama Buharije pouzdanije ravije znači poznaniji ravi koji prenosi hadise. A kako to znamo? Na osnovu toga hadisi koji su kritikovani kod imama Buharije, dosta manje hadisa koji su kritikovani, a ovdje, ova, ne mora znači da su oni koji su kritikovani da su uvijek u pravu, bude u pravu imam Buharija, Hadis koji su kritikovani, zbog ravija koji, koji je kritikovan, koji je navio u svom sahihu, to je vrlo malo bala. to je jako malo. Je dosta manje nego kod imama muslima. Recimo, kod Buharije je kritikovano nekih 60 hadisa. Ketkovano u smislu detalja nekih ili tako nešto. Do, a kod imama muslima 150 hadisa. Znači, samo s te strane kad gledaš, znači, razlika je ogromna u pouzdanosti i ispravnosti. I zato je ispravno, znači, da je, da je sahih od Buhari, da je vjerodostojniji, e, da je vjerodostojniji od, i da je vrednija knjiga i da je bolja knjiga od e, muslimovog sahija. E, muslimov sahij se izdvaja o jednoj vrlo bitnoj, zanimljivoj stvari, a to je muslimov Sahih se izdvaja u tome Eh, u dževdetu lafs ili baraka kaže, eh, u kvalitetu teksta hadisa. Ima muslim je bio tu dosta precizniji. Znači, eh, dok Buhari dođe u rašim verziju, jedan te isti hadis, rašni, rivajte znači, jedno dođe ovako, druga dođe onako, onako, sve normalno, e, rijetko ne dođe to kontradiktorno, ali drugačijim e, riječima. Dok kod vama muslima dosta bilo preciznije, znači prenosio je, nasio da prenosi ono što je tačno ravija čuo od Allahog poslanika pa tako da bude kvalitet teksta e, hadisa, bude na većem stepenu nego kod, kod imama, bare. u tome se ista kao imam muslima. Kod, mu, imama muslima, način pisanja sa, sa imama muslima je u tome da on, recimo, neko poglavlje, kad ne, ponavlja hadise u drugim poglavima. U jednom poglavlju spominje jedan hadis, eh, osnovni hadis, a onda nakon njega spominje hadise koji ga podupiru, mutabeat, a koji, eh, koji nekad imaju određene slabosti. Ta isti hadis, glavni osnovni, ne ponavlja ga poslije u drugim poglavljima, dok imama Buhari nije od jedan hadis spominje da deset različitih mjesta, od deset različitih poglavlja, od deset različitih mudrosti i fikskih propisa, akidetski zvuče iz jednog istog hadisa, na, na, na raznoraznim mjestima. I onda, naravno, to nas vodi do toga da, da, ovaj, da završimo s time, odužio sam, znam, dovodi do toga, znači, da, da ono osnovno pitanje, i to treba zapamtiti, e, koliko ima hadisa u Buhari, koliko ima muslima. U Buhari hadisa ima sa ponavljanjem. 7275 hadisa. Bez ponavljanja ima 4000 hadisa. U muslimom sahihu sa ponavljanjem ima 12.000 hadisa. Bez ponavljanja 4000 hadisa. I to zapam zabiljaš se da znate. Nekad bude neka nagradna igra, pa ono se može odgovoriti. Ja. Znači u Buhari s ponavljanjem 7275. Bez ponavljanja 4000. Eh, u muslimu 12.000 ponavljanja, bez ponavljanja 4.000. Kod obojice imamo po 4.000 bez ponavljanja. S tim da ovo bez ponavljanje, eh, tu se misli hadisi, znači eh, da se prenosi, može jedan te isti hadis u istom značenju, prenosi ga 4 ili 5 ashaba, različiti ashaba. To se tretira 5 različitih hadisa, ovo kažem bez ponavljanja. Znači, od ove 4000 još se trebalo skratiti otprilike na 3000 oni hadisi koji se po značenju ponavljaju. Recimo, jednu istu stvar, recimo hadis, ono ko kaže la ilaha ila uči dženet, to prenosi mnoga ashaba. Samo došlo u raštim, eh, solucijama, stanjima i mjestima. A to isto i hadis, isto značenje. To na kraju se svodi da je jedan isti hadis. Samo na različitim mjestima isto rečeno. E, ako ga uzme kako, kako koji Asha prenosio, ovaj Asha prenio, ovaj Asha ovaj ne, isti događaj na različitim mjestima. To se tretira pet različitih hadisa. Međutim, u značenju to je jedan hadis. To je jedan hadis, govori o jednoj stvari, u jednom propisu, ne, ne ništa domu došlo. Uglavnom, ovaj, i s ovim ćemo završiti, pa ćemo nastaviti dalje. Znači, tek smo otvorili pogled govorenja od dva sahiha i ono što je došlo nakon njih o njima. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Andalusam